tim Jimat punya cerita dengan judul Demit Perbatasan Deso dikirimkan oleh Arjun Saputra Desa Sumbang Timun Kecamatan Trucuk Bojonegoro. Cimatres dimanapun Anda berada, sebut wai jenengku temon. Cerita kita alami tahun 2014. Buhulan opo aku islali. Naliko kui aku karo kancaku sing biasa diceluk Katli. Pas iku ketepaan malam Minggu. biasa aku karo katri lagi golek-golek wong nek dalan perbatasan disoko biasa nenek wi akeh arek-arek sing lagi gendaan katri marani nek omahku nggawa motor sok gundal pot blong sing garai kuping cumpleng ayo golek-golek wong gendane kuwi lho mon nek endi kat biasa nek dalan kono oh iya aku kurung-urungu jarene anek wong sing kaya ngono kuwi ning kono ayo Aku banjur budal karo katli nggo montor sok pun bulong kuwi. Turut dalan aku guyon karo katli. Duit kat, HP kat, <laughs> duit pokoknya, duit, duit, duit. Katli banjur guyu turut dalan karo aku. Pas teko dalan perbatasan disoku aku ketemu wong lanang loro lunggu-lunggu nek pinggir dalan. Panggone peteng dedek tur sepi cocok digawi gendaan. Aku ngomong karo Katli. Wilokat paling sing pegendaan terus Katrin jawab iya paling mon ayo dintani menawa wedane teko terus ayo aku bubukan karo tilponan nek, gek ora doh saka arek loro mang karo ngenteni bek menawa enek wong sing gendaan sing Katrin jungok ning dhuwure motor ning pinggirku dumadelan Katri krungu enek lakune sikil sing mlaku nyedaki banjur disentri HP ora ana apa Aneh. Pas lampu senter dipateni mbuh saka ngendi, enek wong wadon liwat saka mburine Katri. Katri kaget yo heran. Kok iso idep-idep enek wong wadon dasteran abang, rambuté dawa mlaku mbek ndiluk liwat ning pinggir Katri. Padahal mari disentri kanan kirine ora gak enek wong. Liyo aku mbek dekne dhewe. Katli banjir ngomong karo aku. Sapa man? Aku sing jek teleponan banjur kaget ditokoni ngono mang. Aku mung meneng karo wasi wong wadon iku sing liwat pinggir Katli. Ning atiku banjur ngomong. Di paling sing wong-wong arep kendaan ku iki paling. iku karo mlaku terus. Durung adoh mlakune wong wadon mau, aku ngomong ning Katri. Jal sentri Kat. Katri banjur nyentri wong wadon iku. Aneh. Wong wadon mau ilang sak klebatan kaya digowangin. Aku kaget terus montor banjur dipak pancal. Lampu montor disenterno kanan kiri nek sawah nanging tetep gak eneng. Aku karo Katli banjur numpak motor menyang nek omahe kancaku sing cedhak kono kuwi. Banjur tak critake kedadian sing marita alami mang Neng kancaku sing biasa diceluh hati bus. Kancaku terus ngomong mangkene. Iya iku mon. Arwai wong wedok dasteran sing biyen jasate ditemokno warga sekitar kene nek pinggir gawan sak gek sing nggo nggoni lungguh mang. Aku kaget krungu critane mong kancaku mangkono. Nanging aku isih penasaran. Banjur kancaku takjak baleni nggonku sing mari diwedeni mang. Nanging ora ana apa-apa kejaba swara jangkrik karo angin. Mari kuwi aku banjur mulih jam omah tak delok lagi jam 11 wengi. Banjur aku krungu ana orkes nang desa sebelah. Aku SMS koncoku sing jenengi tak jak budal ngelok orkes. Uang telu banjur budal aku Sugio karo Krishna. Nek perjalanan aku ngerti pawangan lungguh mengisor wit pinggir dalan. Aneh, pas tak pelingai wong iku yo ilang. Aku terus mandek neng perbatasan besokku kusing tak panggung iman. Aku ngomong karo koncoku. Orkesnya nek sebelah gitu, sut, biye, balik ayo. Orkesnya Ya wis, ayo balik ae wes dalu. Sakwise mancal sepeda arep balik, aku lan kanca-kancaku dikagetke nek putih-putih mabur saka tengah sawah. Kancaku mung meneng wae nek jero atiku ngomong. Apa kuwi sing jenenge kuntilanak ya? Turut dalan atiku krasa gak penak. Jitok kurasane kandel Koyo onok sing ngetutno sokong guri Terus aku banjur ngetro koncoku mulih sakwise teko ngarep omahe Sudiyo aku banjur pamit. Mulih sik ya. Pas aku lagi arep mlebu omah dumadakan wit gedang ngarep omahku, kaya ana sing goyak-goyak. Ning atiku ngomong, kok aneh. Wit gedang sak menawa semoga kok cuman wit telu kaya kan lesu sae. Esuke banjur tak critake marang kanca-kancaku. Iki lo cerita nyata sing tak alami soko aku Jimat Resumbang Timun Trucuk Bojonegoro Arjun Saputra. Salam Jimat Res kanggo kabeh seluruh Indonesia bersama tim Jimat.